www.pautak.com Soba Put Vjernika Svi putevi će biti zatvorani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnicom imbera. Zato mu ibadet ne činite? I ovo zašto svi što kaže kažete da se ne bojite? To znači, objavio sam Higu, objavio sam Kur'an, poslao sam vam sunet, posljednje sam a vi ste nemani u odnosu na toga. Ne bojite se čega moje kazne, jer ja kažem vam u džehennemu. Čovjek, jedan, znamo po predajama posljednje sam žena koja je bludničava, bilo bludnik, bit će zakačena za bludnik kukava, pa tako? To sve, kažemo, ovdje kod to čovjek ako ima osnovu kod sebe, veliki grešnik. Znači musliman koji klanja posti, ali čini te stvari koje su veliki grije. Za ovo se čovjek kažnjava. I šta mičiš? Da bude čovjek kažnjavan zato što je pio, a da ne bude kažnjavan zato što nije klanjao. Ovo fan, a ovo veliki grije. Ovo veliki spijenje nije, nije ovaj, ne izvodi čovjeka iz to je zlavo, jasno. Ne izvodi. Ukoliko ima namaz, ide na Kuće bez namaza. Nego ljudima se obećavaju lažne nade, znaju dobro. Onda samo izgovaranje šehadeta, puko izgovaranje šehadeta, znači skloni sam Kur'an anu stranu i samo izgovara šehadeta. Ja vjerujem kad je srcem Vjeruje se Što slani sa kaže, ugodite u laž. Kaže u tijelu i kaže, ja sam dobar. I kaže, moj naš gospodar je milostiv. On će se nama smilovati. Tako govore većinom svi ljudi. Jer su tako, tako im je rečeno. Da je naš gospodar milostiv. Jer to naš gospodar onda nepravedan kada je dao tsunami, regiju moru da se digne. Jer to pravda ili nepravda? Ha? Jer milostiv gospodar? vallahi je milostiv, ali strogi kažnjava i daje ljudima da vide očima, da da im dokaze, ne bili se opametili. Oni neće. Zato kaže, pa zašto se kaže, onda Allaha ne bojite. I poslanice sebe kaže, u tijelu ima jedan organ, koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo, to je srce. Šta ovdje govori? Može li kuća ili čovjek kome je srce glavni organ, komodant, kako ti je to srce koji ti nije naredilo da klanjaš? Kako ti je to srce koji ti je naredilo, nije ti naredilo da postiš? A Resul sa sredem kaže, ako je zdrav, on, zdrava i ruka i noga i oči i sve, zašto glava neće na srdu? Zašto? Zato što ti je srce loše, odvratno i na njemu je kompreda. Jer ono da je zdravo, ti bi krenuo da tražiš u drugom ajetu, kaže uzvišeni, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo Mohamede poslali إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nikako si kao milo svijetu. Kako da poznam? Da ga volimo, jel? Kako će života ne znaš? Kako ga možeš voliti, ne vidi, nisam vidio. Nemaš pojma. Kažeš da ga voliš. Nije to ta ljubav. Onaj ko voli Resula i Zrem, to jest ko voli Allaha, on će tražit ono sa čime Allah te bareke kao tala poslao Resula i Zrem, da bi zadobio ljubav od Allaha, ne poslanika. Ne poslanikovu ljubav. Šta ti on je mrtav? Nema više poslanika nego zadobio Allahovu ljubav. Imaš sunet, ako hoćeš da te Allah voli, evo da vas kažem, budi. Ako nećeš da te voli, izaberi opet. Kaže uzvišeni i dobro je slovo objasnilo. Ovo je slovo objasnilo. Ako ti nije mrsko, svi dole i donesi što obje imaju dvije knjige. Ja. Znači dakle, Allah sam gledaju. Ja, ja, ja. Nego ljudi, zato je došao ajet koji lomi i kričmu svako ono, onom ko kaže da voli Allaha. Svakom ono, i meni i tebi svima, reći ako Allah, volite mene svijetu. Šart je i vaš je Allah voljen. Ne slijedite sa Allah i sredem. za samo povlači šta? Izgubit ćeš ljubav od strane svog gospodara. Ako te Allah ne voli, nek te stvori čita svijet džavati. Nek te čita svijet voli džavati. Kaže, izove knjige, naknade nema ništa. Gledaj, kaže koliko je važno Muhammedu Rasula, to je ljubav prema poslanicu Kaže, kuda ti Allahi wa ti u Rasul, ka te vada u inne ma alehi ma humile wa alekum, ma humiltu wa imtu te u tehtedu, wa ma i Rasuli da mu min. Kaže uzvišaj, reći, gledaj, pokoravajte se kome prvo, Allahu i poslaniku. Nećete naći nigdje u šarijetu, kad se govori istina ima naše oni koji tu kvar evriminku, pokoravate se Allahu njegovom poslaniku i predstavnicima vašim. A, I onda tu stanu, stavi tačku. A nastavno kaj ide, a ako se u ne slažete, vratite se kome? Allahu i njegovom poslaniku. S kim ako se ne slažete? Sa vašim predstavnicima. Sa vašim predstavnicima. A oni tamo samo dođu do ovdje i stanu. Zašto? Hoće da kažu da su oni izvor šerijata da nas Allah sačuva toga. Ne može čo izvor šerija da su Kur'an sunet i iđma u nami. Ovo izvor šerija, neko sada. I gledajte, kaže, pokoravajte se vaj, vrati u Rasul, Allahu i njegovu poslaniku, pa im te vodav, fa inama alaihi i nema alaikum. Kaže, ako ne sjedete, on je dužan da radi ono što mu se naređuje. Ako vi nećete, poslanik mora. Kaže, dalje uzvišeni, a i vi ste dužni da radite ono što se ovo reče, morate. A to što rešite, to je vaš izvor, sad. Kaže, stoga, ako mu budete poslušni, na humilu, humilu me indu ovo tehtedu. Ako mu budete poslušni, tehtedu. Huda, vi ćete šta? Na pravom putu. Koga ako budete poslušni? Poslaniku koji sam vam poslu. Jer njegove naredbe su stvari šta moje naredbe, kaže uzvišeni. A kaže, gledaj evo, ako budete poslušni, bit ćete na pravom putu. Nećeš da slušaš poslanika sa Allahom sredem. Nećeš da radiš ono sa čime je došao. Opilješ se. Znači ovdje je samo došlo, braćo, ako mu budete poslušni, bit ćete na Ako ne budete poslušni, nećete biti na pravom putu. Sigurno. Wallahi, sigurno nećete biti. Ovo je znači ako, ako budete neposlušni. A šta misliš ako se budete rugali? A šta misliš ako ga budete napadali? A šta misliš ako se budete sprdali sa njegovim propisima, vallahi je kazna i džehenna. Ovdje samo za neposlušnost niste na pravo put. A onaj ko se ruga, samo se vi kaže rugajte. Pa će se reći u džehennemu, kada se kaže, kaže Allah ste vada tala reći, džehennem je kažu gospodar moj, kao ramena neke nasreteni vahjete, nasreteni tahta letna bez rubina. Gospodar naš, ima li šanse da se vratimo? Ima li ikakvog puta? Dva puta nas usmrtio, evo sad smo sudnji dan. mi kaže, ne nikada. Kaže, kad su vam moje pouke dolaze, vi ste se okretali. I kaže, mi dalje, odvratnost, moja odvratnost prema vama, kad ste bili pozivani na pravi put, na dunjavku ovdje, je bila veća od vaše odvratnosti sad prema vama sami u Svatate? Kaže, i gleda, evo, فإنه فإنهم يستجيبوا لك فعلاً أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين كجزء شني فاكو تسنوا رزوه فإنهم يستجيبوا لك فعلاً كجد فاكو تسنوا رزوه محمد فعلا فعلا أنما يتبعون أهواءه كجد يزنعي da se oni jedino vode za svojim strastima. Kad? Ako ti se ne odazovu. Neodazivanje poslaniku, njegovom sunetu, uzvišeni naziva sledbenicima strasti. Pa kaže, dalje govori, a da je iko, kaže, gore zalutao od onoga koji sledi strast, to je na lavu. Gledaj, kako uzvišeni je ovdje <clears throat> neodazivanje poslaniku sa naziva odbijanjem upute. Zašto? Pa kaže, primam je teđivač, ako ti se ne odazovu, onda znaj da su oni sredbenici strasti. Jer im nešto ima tvoj sunet. Kaže mi, za je Iko, kaže, u gore dola koji slijedi strast tvoju, a ne ovako uput. Svatate, na početku kaže, pa ako ti se ne odazovu. A na, u drugom, u, kaže, za je Iko gori, zalutao dola koji slijedi strast tvoju, a ne Allahu uputu. Znači, poziv poslanika sa sa svim sa čime je došlo je šta? Vraćao Allahova uputa. I ti odbijanjem poslanika sa Allahovi sebe odbijaš šta? Allahovu uputu. Nećeš je. Nećeš. Jer ti, jer ti odgovara odgovara ti nešto što odgovara tvojim strastima. Tako kaže, i kad odlaziš i kaže, znaj da se jedino za strastima svojim. Ovo govori onaj koji nas je stvorio. Ovo govori onaj koji je u Lehi Mahfuz upisao prije stvaranja, naredio peru. 50.000 godina prije stvaranja sve ono napisao. I on kaže, Allahu moramo vjerovati, ko ne vjeruje Allahu nije veliko problem. On koji nas je stvorio kaže da onaj, svaki onaj ili ona, ne znam ko da je u pitanju, magistar, doktor, student, pravnik, ne zanima nas koji odbije uputu Muhameda sallallahu alaihi wasallam, on odbija direktno uputu svoga gospodara. Jer uzvišeni upućuje čovjeka samo preko stade Muhameda sallallahu alaihi Kad kreneš sa stade, nema upute. Onda ti din postane težak. Ne možeš, jer za ono što nema utemeljenja u vjeri teško je ne teško, nemoguće. I zato nalaze samo dokaze kako u savremenom dobu, u vjeri djedova, u našoj tradiciji, u 600 godina, kaže tradicije. Ako ti je vjera stara 600 godina, moja je valaj 1632. Moja je toliko stara, ne toliko, od Adem Sena. Odatle naša vjera ide. To je sve naš žema. Jel mu Sena naš žema? To je smo mi jelo. Ono Nuh ali se radi 18 ljudi, 13, nekim predamo 14, 15. Džema. Ibrahim ali se radi džema. Hud ali se radi džemat. Nuh ali se radi džema, Sali džema, Šuaj džema, Musa džema, Tisa džema, son džema. Nije džemat ono što ja i ti mislimo da je džemat. Evo oni su mrtvi, tako? To ne živi vjernici. Ali njihovi narodi, i su oni Jesu li nisu? Jesu džemali. Džemali. nas džemali. To je numer, umet. Sve isti džemali. A radnika nas, nije hiljadama godina. je tu tebi ustali i selam brat, Allah je. Vjerovjesni, poslanici, sve vraća. I ti nećeš da budeš sa njima, dozvoljavam da te obmali neko, misleći kaže da je žena ono su se ja i ti skupimo. Nije Furkan Džemal, je pobjesi, to je samo ime. Sloni, potrpi, gotovo. Ako ovaj Furkan, koji je jednog naziva Lavi Kiga, tako, onaj koji raspravlja istinu od neistini, ako on nije došao pod mjerilu i pod lupu šerijata i prošao tu fazu da je u skladu sa šerijatom on nije džemal. Jer ka, znaš šta bi to lično, onda su i sufije džemal, onda su naši venije džemal, onda su šije džemal, Onda su rafinije džemat, rešarije džemat, Maturidije džemat, ne vallahi ne možemo. Ne možemo se igrati. Kad Kuzefe pita poslanika sallallahu i sallam, Allaho poslaniće, kada dođu, kad je govorio o teškim vremenima koja će dolaziti, kaže šta će Allaho poslaniće, ako ne bude, kad je doće vrijeme, neće biti hilafeta. Šta da radi? Došto džemata. Ako ne bude džemata, šta da radi? Znači, nema ni to. Ako ne bude niko, kaže, uvati se sam, za Koran i Sunnet i kaže čekaj smrtan. Šta je ovdje dokaz? Zar je moguće da sam čovjek može biti džemat? Uzete i mu kaže Rasul Srem, sam pa makar umro tako. Je moguće? Allah je moguće. Brojnost je jedna od faktora koja je muslimane uništila. Misle da su cjelina i da su skupina i da su neko i nešto zato što ima milion, ali kad dođu iskušenja, ja sam to iskušio tamo, onda vidiš da mi ne da nismo džema, nego da smo samo jedna bezvisna mata, koja, eto, jedino se nekako skupi kad su beraj tu. A nema, i gledaj, kaže uzvišeni, ja i ove zine amenu, ja i ove zine amenu se dživu lillahi i liru rasuli, ida ljakum, ida nima lima jehijekum. Kaže o vjednici, gledaj, dozivam, Odazovite se, kaže Allahu i poslaniku, kad, od vas, kad vam nudi ili od vas da uradite ono što će vam šta? Jahiku, sve će vam život osigurati. Odazovite se, ove stvari nisu došle, hoćeš li ne nećeš, nego odazovi se. Nisu došle, kao što danas mnogi, njima je Kur'an, braćo, i sunet im je težak. Težak zbog grijeha koji imaju kod sebe. Kaže Allah te varake o tala, La yukellifu Allahu nafsan illa usaha. Nemoj da bašiš. Kaže, nikog nismo teretili preko njegovih mogućnosti. U drugom ajetu kaže uzvišeni وَلَا خَلَقُ جِنَّ وَالْإِنْتَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nije te stvorio, kaže, nisam vas stvorio ljude i džine, osim da mi bade činite. Znači, uzvišeni te stvorio, takav kakav jesi. Stvorio te i za tebe pripremio ono što je lako. Inne hadar Kur'ane jedi. Jedini put koji vodi ispravni put je Kur'an. I za tebe pripremi ono što je lako, kada izađeš iz materice, kada odrasteš, objavio ti Kur'an, poslao ti Boga Arsanak ili Rahmet a ti odbijaš. I kažeš, meni je to teško, lažeš, naš gospodar govori istinu. Ovo ne, da mi tvrdimo da on govori istinu. Ne, ne, ne, nego govorimo u pojašnjenju. Ako kažeš da gospodar laže, ti si luk. La yukellifu Allahu nafsan illa usaha mi duši, mi čovjeku dušu čovjeka nismo opteretili preko njegove mogućnosti. Namaz nije teret. Jest ono koje je pun grijeha. Sunet nije teret. Zato je Resul sa Vezem došlo, eme me šahne ke sabrati. Kaže, za tvoja prsta nismo prostali učinili. Šta je učinjeno? Čime je to učinjeno da prsta budu prostrana? Kad imaš dokaz, a dokaz je kur, ali sunet blago sebi, tad su prsta prostrana. Kad nemaš dokaz, Najgore je izmislit, a to danas rade mnogi, izmisli dokaz, izmisli pravac i onda kaže, kaži dokaz od tebe. www.altak.com صدى بيدك أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو تهبو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا يا عزم الصبري يا عزم الصبري نرسوم درب رفعتنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دراجي بوستوني مويه Gospodaru Subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na blagodati Islama, zahvaljujemo gospodaru Želila Ša'nu na blagodati imana, na blagodati ove vjere. Njemu pripada zahvalnost na početku i na kraju, a da nije zahvalnosti gospodaru Subhanahu wa ta'ala, zaista mi ništa ne bi znali od njegove milosti, niti od njegove, niti od njegovog oprosta, jer gospodar Subhanahu wa ta'ala se sam sebi obavezao kada je rekao وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ I kad se tvoj gospodar samo sebi obavezao, ako mi zahvaljujete, ja ću vam samo povećavati. Što više čovjek zahvaljuje gospodaru subhanahu wa ta'ala na blagodatima, gospodar žele mu sve više i više povećava te iste blagodati. bilo da je u pitanju materijalna blagodat, bilo da je u pitanju blagodat imana koja je važnija i prijeća od ove prve, od ove prve blagodati. Kada čovjek zahvaljuje svome gospodaru subhanahu wa ta'ala, kao da mu je punim srcem i punom dušom uputio molbu dovu ispunjenu pokornošću, skrušenošću i poniznošću pred e, njegovom veličinom Đelešenu, a dova koju čovjek upućuje gospodaru subhanahu wa ta'ala, iako je u tome iskren, on mu je sigurno neće odbiti, jer poslanik alihi salatu nam kaže da je zaista gospodar tidljiv i plemenit Inna Allahe hajijun kerim. Zaista je Allah stidljiv i plemenit. Stidi se da svome robu uzvrati prazne ruke kada ih ovaj podrahi, kada ih ovaj podigne u dovi prema svome gospodaru Subhanahu Oteala i ovo je jedan krasan primjer, ovo je jedan predjet primjer na relaciji između gospodara subhanahu wa ta'ala i njegovog groba čovjeka, znači ta iskonska vertikala između stvoritelja i stvorenog se može održavati samo putem čega? Može se samo održavati putem iskreno upućene dove, putem iskreno upućene teube Allahu subhanahu wa ta'ala, putem iskreno upućenog traženja i vapajem za oprostom uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je to ono što duša vjernika želi ili, ili što očekuje ako ne oprost uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala? Vidjet će stelef radi Allahu ta'ala anhu za najviše oko čega su govorili, najviše oko čega su raspravljali i ono zbog od čega su najviše strahovali nije ništa drugo do njihova zeblja, njihova bojazan kako će stati pred uzvišenog gospodara subhanahu wa Kako će položiti, polagati račun pred uzvišenim gospodarom prije sudnjega dana kada budu njihovom nevoljom znači njihovom nevoljom, i onda kada budu položeni u grob, kada budu prinuženi da polažu račun prije velikog računa pred uzvišenim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato imaš ljude koji se dijele u ovoliko ili onoliko grupe. Imaš ih koji su se prepustili Dunjaluku, imaš ih koji su na ovom Dunjaluku izabrali šta? da im vodilje budu dobre ženske, jel tako? Ima koji su se prepustili da im vodilja bude nova. Ima koji su se prepustili da im vodilja bude ova ili ona strast. Kakav je bio na Dunjaluku, takav će biti kod gospodara Subhanahu wa ta'ala. Znači, gospodar nije zulumčar, gospodar nije nepravedan, on nije nasilnik, ne čini nepravdu čovjeku, pa kakav je čovjek bio ovdje, shodno težini i veličini njegovog grijeha, gospodar će ga na sudnjem danu na taj isti način kazniti. Vidite samo Lida ibn Mughireta, oca poznatog sahabije Halida ibn radi Allahu ta'ala anhu. Walid ibn Mughire je u džahilijetu njegovom u kojem je i umro valijadu billah u onom širku, u onoj objesti i neposlušnosti gospodaru subhanahu wa osim što je bio čovjek zapaženog društvenog statusa, znači bio je imućan, bio je čovjek čija se riječ slušala u društvu, jel da ljudi su ga pozivali da on da svoje mišljenje, da on ovo, da on ono, jel da prava jedna politička figura, kao što je situacija i danas u vremenu u kojem živimo, jel tako? Kada neko želi da nešto sazna o nečemu, ne obraća se Allahovim robovima, ne obraća se Allahovi knjizi, ne obraća se sunetu poslanika alihi salatu nego šta? Obraćaju se ljudima od, u navodnicima, autoriteta, ljudima koji mogu da presude na ovaj ili onaj način. Zašto? Zato što se njihova sluša u društvu. Znači, ova pojava u kojoj ti i ja živimo danas nije nešto novo, nije nešto čudno što se ranije nije dešalo, naprotiv. Znači, ovo je samo repriza historije i ništa više. Vjernik treba biti pametan i izločiti iz pouke iz onoga što se jučer desilo. Jel da? Da bi se danas dobro uhvatio koštac sa a da bi sutra već bio spreman da ide, da ide dalje. Walid ibn Muhire i pored toga što je bio tog političkog statusa u društvu, također je bio i pjesnik, također je bio i pjesnik. Voleo je da kroz pjesništvo vrijeđa poslanika sallallahu alaihi wa bio je retoričar, bio je izrazito vješt i dobar govornik. Tako da ono što se dešavalo jučer, dešava se i Ne može tebi neprijatelj biti, ne može neko govoriti protiv vjere ili da ti neko poljulja arhidu, a da ne zna da spoji dvije ili tri rečenice jedno s drugom, jel tako? Nego imaš posla sa ljudima koji znaju da govore. Imaš posla sa ljudima koji znaju šta hoće sa onim kroz što što plasiraju u javnost, jel tako? Isti je bio Walid ibn Mughira, isti je bio Walid ibn Mughira, se vedok mu nije pojašnjena istina, se vedok nije saznao da Kur'an nije govor pjesnika, da Kur'an nije govor luđaka, već je saznao šta? Da Kur'an jeste u stvari govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali to nije htio da prizna kada su došli oni njegovi velikaši i kada su mu govorili lice s kojim si otišao je drugo, s kojim si došao i tako dalje i tako dalje, on je rekao ne, nije to govor Muhammedov i, i, i, međutim ponovo su ga ubedili, ponovo se je on sebe pronašao u onome što mu je bilo drago, u onome što ga nagi, navodi njegova duša. Znači, odavde trebamo izvući pouku da šta? ne možeš ti o nekom čovjeku reći da šta, pazi njega su prevarili, učinili su mu ovo, učinili su mu ono. Ne braš, ako čovjek po svojoj prirodi ne naginje ka nečemu, ne može ga neko prevariti u tome. Ako čovjek po svojoj prirodi o, okupira svojom strašću, jel da, naginje ka nečemu, što po svaku cijenu želi dobiti, ti ga u tome ne možeš spriječiti, osim ako mu gospodar Subhanahu wa ne želi upuću, pa da se on pokaje. Jer gospodar kaže da nisi vidio onoga koji je tvoj strah za svoga Boga prihvatio. I ovaj Walid ibn je shvatio da je Kur'an u stvari govor Allaha Subhanahu wa ta'ala, ali kada mu je ponuđeno od kontakata i komunikacije društva sa kojim je navikao da živi, da radi, da djeluje, i da to mu je toliko teško bilo da se odvoji od te njegove zajednice. Toliko mu je bilo teško da prihvati novu zajednicu, što je opet na kraju rekao šta ovo je sihar, ovo je šta sihar, ovo je čarolija obična, ništa drugo. Znači to je bio odgovor na njegovu dilemu koja se vrznala po njegovoj glavi. I vidite gospoda Subhanahu tala, u objavi prijeti ovom čovjeku. Kaže se ne mu mu kurtum. Kaže mi ćemo njega ščepati za njegovu nostinu. Hortum u arapskom jeziku znači surda, jel da? Slon je elfir, ali onu surdu koju on ima, oni to zovu Hortum. Kaže, se ne mu alel Hortum. I mi ćemo njega ščepati za njegovu nosinu. Na bici na bedru, u ibn Mugire je bio likvidiran i ono što mu je falilo od njegovog tijela je bilo šta? Bio nos. Neko mu je došao i odrezao mu je nos praću. Bez nosa je bio. još na Dunjaluku je bio ponižen i već na Dunjaluku je poprimio obličje šta? Da će zaista dobiti neki tip surda na ahiretu. Da ga gospodar Subhanahu wa ta'ala tamo poniži. Zašto? Zato što shodno njegovom kriminalu i zlodjelu na ovom svijetu, tako će čovjek biti kažem kod uzvišenog gospodara na ahiretu. Ako je u Alidin Muhira išao na to da maksimalno poniži poslanika alihi da ga omalovaži, da ga omalovažava, jel da, da ga pocijeni i da poniži ono sa čim je bio poslat Muhammed sallallahu alaihi onda će gospodar Hana Otana ovog čovjeka poniziti na isti način na Kijametkom danu. Time što fizički zakoni na ahiretu nisu istovjetni sa ovima koji su ovdje. Mada će čovjek biti proživljen, u tom mi ne sunjamo, Čovjek će na sudnjem danu biti proživljen kao što jeste sad. Od duše i od tijela, jel tako? Ne samo duša kao što neki, e, neke zabludjele stranke smatraju, jel da? Ili neki kažu samo će biti materija bez duše ili, ili nešto u tom smislu. Ne, duša i tijelo. Ali pri ulasku u džennem ili u džennet onda će se mijenjati. Onda će se šta? Mijenjati kako je već poslanik Ali se najavi Znači dženetlije će ući u obliku lijepog, golobradog mladića i tako dalje i tako dalje. Dok će džahnemlija ovaj lijadu bila da ulazi kako? Da ulazi sa zubima, jedan zub koliko brdo uhud. Jel da, jedan zub koliko brdo uhud. I subhanallah i uvijek smo se pitali šta je mudrost toga dok nismo sazreli pa da nam to bude jasno. Jel tako? Zašto? Pa zato što će im kože uvijek biti mijenjan u, u Znači ona ono tijelo sa kojim će on ući, to tijelo treba izdržati žestinu džehennema. tim e, e, alejhim e, Kaže svejedno hoćete se vi strpiti ili se nećete strpiti. To je džehennem. Ne može više pobjeći to. Znači strpio se on ili ne, njemu je svejedno. Ali gospodar će subhanahu wa prema tom čovjeku postupiti na taj način što će ga poniziti kao što je on htio da poniži vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala na dunjelu. Biće šepan za njegovu surlu, gospodar će subhanahu wa poslati meleke koji će ga šta, koji će ga vući za tu surlu i tako će ga trmoglaviti u džehennem. Kao što je to slučaj sa džehennemlijama koji će šta biti poniženi bili su pozvani na luku da čine seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisu je učinili, bit će poniženi kod gospodara subhanahu wa ta'ala u i da'avna ila suđudi ovom salimun, a oni su još prije toga bili pozivani na seždu dok su bili zdravi. Jel da? Nisu htjeli obaviti seždu e, na sudnjem danu i da želi da je obavi, a htjeće sigurno, neće im to uspjeti. Neće im to šta uspjeti. Pa će gospodar Subhanova Teala narediti i ovi će biti vučeni za svoja lica i strmoglavljeni u džehennem. A džehennem, kao što vi svi znate, ima jedan e, gromoglasan i strašan glas. Šehik, kaže gospodar Subhanova Teala. Jedan. Za džehennem ima šta? Šehik. Šehik je jedan e, strašan glas poput one najgore rike magarca. Naš magarac kada osjeti da je ono u opasnosti da mu prijeti nešto ovo ono, pa ispušta neke mnogo karakteristične krike. Ovaj u Lema, u Janimu Festirol, komentatori Kur'ana, upoređuju sa tom najgorom rikom magarca. I osjetiti džehennem, džehennem će li osjetiti na daljini od 500 godina. Na daljini od stotina godina. I kada ih bude čuo, zaurlaše, dajte ih ovamo, dajte ih ovamo ovo djadovina. Ovi će pokušati da pobjegnu, bit će na svoje lica oboreni i tako će pet stotina godina biti vučeni, i vučeni dok se ne strmogoju žene. To je njihova kazna zbog onoga što su radili ovdje. To je njihova kazna zbog njihove ustrajnosti u odbijanju istine Allaha Đerešanu i zbog njihove ustrajnosti u ismijavanju Kur'ana i Sunneta i omalovažavanja nosioca vjere uzvišenog gospodara Subhanahu. Takav je bio Walid ibn Muhira, takvi su bili oni koji su se ugledali na Walida, ali nisu bili takvi ko oni koji su poželili da se pokaju svome gospodaru Allahu Subhanahu. Oni koji spominju Allaha sjedeći, spominju Allaha stojeći, spominju Allaha dok su naslonjeni o svoje bokove, razmišljaju o smrti, razmišljaju o susretu sa gospodarom Subhanahu wa ta'ala. Oni koji su digli ruke, ne kažemo od luka, nego digli su ruke od svega onoga što će ih udaljiti od milosti i oprosta uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Znači pogrešno neko da ga pazi, on je digao ruke od luka. Ne, nemoj ti dići ruke od dunjaluka. Radi, privredi, zaradi, pomaži Allahu vjeru, pomaži muslimane, Pomaži davu, pomaži potlačen, pomaži jadne, jadne žene udovice, pomaži starce, tu djecu, jetime. Jel da? Znači da pomognemo to ako Allah da inša Allahu Ali odbaci sve od dunjaluka, sve ono što će te odvući od čega? Od pravilnog shvatanja teube. Od pravilnog shvatanja čega? Teube, kao što je bio Kaab ibn Malik radi Allahu ta'ala anhu, Znate ko je bio kjab i šta je sve učinio, jel da, da bi se dobližio svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako je odsustvovao od bitke na Tebuku koja se nikada nije desila, čovjek je jednostavno imao opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ne zato što nije pošao u bitku na e, već imao je opravdanje zbog njegove iskrene i prevelike teube sa kojom je potvrdio gospodaru subhanahu wa ta'ala da šta? Da nije bio jedan od munafika. Da nije bio šta jedan od munafika. I kada mu je došla objava i kada je došla objava poslaniku alihi salatu da je maliku oprošteno i kada ga je poslanik alihi salatu razveselio tom vješću, vidi sahabi radi Allahu ta'ala anhu šta Kaže, emin indike, emin indinahi ja Rasulallah. Je to od tebe, Allah poslaniče, ili od Allaha? Da bude siguran. Jer treba razdvajati šta, ako se ti pozivaš na sunne poslanika, ali i salatu da tu nema pretjerivanja. Pa da čovjek samo spominje sunne, sunne, sunne, razumiješ, i da mu to postane dendena veća nego li, veća li, la ilaha illa Allah. Jel tako? I kaže mu poslanik ali sram, ne, nego je od Allaha, subhanahu wa ta'ala, onda je Ka'ab ibn Malik, radi Allahu ta'ala anhu, osaznao težinu njegove teobe. I ovo je primjer onim vjernicima koji šta žure ka milosti i oprosti gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo je primjer onim vjernicima koji ne žele da se poistovijete sa griješnicima, a kamoli sa onima koji su okrenuli leže Allahovoj vjeri. Nego ovo je primjer onima koji su prihvatili Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao primjer u životu na koji način, jel da, kako da brže zaradi zadovoljstvo i oprosloga gospodara Allaha. Zato ćete vidjeti sahabe da su veoma jednostavno i lahko prepoznavali Muhammeda alaihi Prepoznavali su ga. Znate Abdullah ibn, Masu, ibn Selama radijallahu ta'ala. Čim je vidio poslanik alaihi salatu salam nestala je njegova dilema o tome kakav je bio poslanik, ko je bio poslanik, kakve su bile njegove karakteristike. je tako? Odmah je to u jednom trenu oka nestalo. Samo što je pogledao poslanika alaihi salatu salam on kaže fe areftu ene ođevu bi zad. Pa odmah sam vidio da to lice nije lice lažnjivca. Znači, shvatio je, samo što je vidio fizionomiju Muhammeda i salatu da lice njegovo nije bilo lice lažnjišta. Danas sjediš ljudima i nisi u stanju da kroz njihovo lice pročitaš ko su, šta su, kakvi su. Zašto? Zato što možda od nas ne govori bogobojan. Pazi, s druge pak strane mi i nismo opterećeni ili zaduženi da kroz lice ljudi odredimo ko su, šta su i kakvi su. Ne, Znači, tvoje je da pozivaš ljude u Allahov din. Tvoje je da se brineš o svojim grijestima. Tvoje je da uskladiš tvoj ahlak sa ahlakom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tvoje je da razumiješ poslanika alaihi sallatu sallam kad kaže La yu'minu ahadutim hata yuhibbali li jehihi ma yuhibbu li Ne vjeruje niko od vas dok svome bratu ne zaželi ono što želi samome sebi. To je to. Da ti želiš svome bratu od hajra, jel da, od beričeta i od ihsana, od čestitosti i dobročinstva, ono što želiš samome sebi. Znači, to je tvoja dužnost. Nije tvoja dužnost da ti uhodiš. Nije tvoja dužnost da ti sebe predstaviš u nekakvom filmu naučne fantastike u kojem ti možeš čak i da letiš, a ona ispod tebe šta, da uporno kaska i da nikako ne postigne ono na čemu si ti. Naprotiv, naprotiv, Vjernik treba svome bratu govoriti, savjetovati, dati mu ono što ima kod tebe. Samo je to ključ džematskog uspjeha, braćo. Samo to šta? To je ključ džematskog uspjeha. To je ključ prije svega individualnog, ličnog uspjeha, tvojeg i mojeg uspjeha kao članovi ove zajednice. Ako ne budemo uspjeli da taj ključ ponesemo sa sobom, i da uvijek njime otvaramo vrata, nećemo moći postignuti blagodat zajednice koju gospodar Subhanahu wa ta'ala hvali u Kur'anu وَأَتَسِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا I držite se Allahovog užeta čvrsto i nemojte se ni pošto razdvajati. Razdvajanje je karakteristika onih koji ne vole poslanika alihi sratu. Onih koji ne razumiju poruku Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Razvajanje je šta? Karakteristika onih koji ne znaju kako se treba kajati Allahu subhanahu wa ta'ala. Onih koji ne mogu da shvate da je tvoja misija ovdje, a i njihova također, ali su i oni zanemarili šta? Da ljude pozivaš u Allahov din. Da poštuješ svoga brata zbog onoga što jeste. Da voliš svoga brata zbog onoga na čemu je on. Da pomažeš tebi i njemu da zajedničkim snagama i naporima postignete zadovoljstvo uzvišenog gospodara Subhanova. Zato je zajednica Muhammeda alihi salatu nama i imala uspjeha. Zbog čega? Zato što je svaki jedan od ashaba pronašao svoje mjesto u džematu. Pronašao je šta? Pronašao je svoje mjesto gdje? U džematu. Ovo je bio sposoban, šta ti si, mašala, ali sposoban vodoinstalater, jel? Ti ćeš raditi na instalaciji te cijevi, ovo, ono, vode i tako dalje. Ti je hibare kalafike, ti električar, taj, e, recimo, recimo, jel da, taj je da kalafike, mi smo rekli da si električar. Ti si električar, taj, ti radi taj svoj zanat, jel da? Nemoj pokušavati da spajaš one, e, onu, onaj vodovod, jel da, a i ti nemoj da pokušavaš ni na koji način šta da ovdje nalametiš nekakvu elektroinstalaciju. Jer da, da ne bude do ne, da ne dođe poslije do neke zabune, razumiješ? Curi voda, ajde električar neka ide tamo vodu neka sredi. Razumiješ? I kad vidiš električar se potpuno zbunio, razumiješ i prepoznali smo ga odmah. Znamo ga kakav je. Došao je sav mokar i sav se trese, jel da? Em nije znao da napravi struju, em ga je konstantno drmala struja unutra. je tako? Ne može to u islamu. Edu i da ahliha, kaže gospodar I dajte obaveze onoj, onima koji su sposobni da šta? Koji su sposobni da te obaveze ponesu, da te obaveze šta? Da te obaveze ispune. Kada imaš u džematu pojedince koji se žele baviti s onim što ne znaju i on ili ono s onim što ne mogu podnijeti ili ne mogu razumjeti, u tom džematu će nastati šta? će haos. U tom džematu će se preko noći pojaviti koliko je njih 20, 20 U tom će se džematu preko noći pojaviti hiljadu učenja, hiljadu inženjera, hiljadu doktora, hiljadu nekakvih tamo analitičara. Od tog džemata nema nikakvog hajda. Zašto? Zato što nisu poslušali poslanika Muhammeda i nisu uzeli primjer od njega kako je on raspoređivao obaveze i odgovornosti od Haga. Jednom bi rekao, ti ćeš predvoditi vojsku, ti ćeš biti odgovoran za Bejtul Mar, znači za onaj državni trezor, financijski državni trezor muslimanske države, jel Ti ćeš, fik tamo sakupljati i dijeliti zekat, jel da, ti se pobrinuti o ekonomskom uređenju zajednice, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Zato je društvo u kojem je Muhammed Ali nam živio imalo tog uspjeha naša. Zašto? Zato što su znali dome svojih mogućnosti. Shvatali su šta su u stvari, zašto e, su oni u stvari sposobni i koliko mogu uraditi na tome a, koliko mogu uraditi od onoga sa čime su bili zaduženi. Muslima ne treba, ne treba i ne smije sebe opterećivati sa stvarima koje su šta, koje su za njega prava nepoznanica. Zašto? Zato što će tada nastati haos, tada će nastati nered, tada se neće više poštovati autoritet učenjaka. Tada se više neće poštovati autoritet Allahove knjige i suneta poslanika Ali već se tada poštovati šta? Jačina govora i, i, retorike. Ko bolje, brže i sposobnije govori, on je u pravu. To su, dragi moji šehovi, to su alameti ili znaci preznati sudnjega dana. To su preznati sudnjega dana. Kaže poslanik alaihi salatu Osram o hadisu koji bilježi imam Buhari Inna Allahe la u hadar inna intiza'an jentezi'uhu min suduril ulema. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala neće ovo im e, uništiti time što će ga iščupati iz prsa učenjaka ili iz prsa ljudi. Ne. Walakin jenteziruhu bi ulema. Ali će on iščupati ili istrgnuti ovo znanje od ljudi čime umrtvljivanjem učenjaka. Hata iza lem alimen i da nasu ruusen đuha sve dok ne ostane jednog učenjaka, pa će ljudi za svoje predvodnike uzeti koga je ti zna li će ti. Čovjek koji nema, hajde da kažemo, dva, tri razreda osnovne škole, jel A možda neka ima i fakultet neka završio, nije nikakav problem. Ali o vjeri ne zna ništa. On nije naučio vjeru. On ne zna kako se približiti gospodaru Subhanahu On ne zna kako da shvati ajet, kako da razumije sunne, on ne zna da daje prednosti stvarima koje su šta, koje su od opće koristi muslimanskoj zajednici. Već šta, on je počeo da gradi kuću od krova, a nigde temelja. To nije moguće. Pa neće uspjeti čak, mu uspjeti čak ni taj krov da izgradi. I taj krov treba na nečemu da stoji. Jedino ako je neki ekstra super intergalaktički dio, to je genijalac, jel da? pa da napravi dole na zemlji, da napravi krov i poslije da pozove celo selo i cijeli grad, narode, čujte i počujte, imam problem, koji je problem, eh, ja sad radio krov, hajde mi vi sad pomognite da ga ja podignem. Taj doći će ljudi sa kranovima, sa ovim samim, podići će krov, jel tako? Oni su mu podigli krov i došla je sada najvažna mesela u njegovom životu, koja da stavi krov na kuću, i krov će ostati da visi tako u vazduhu. Taj gdje je kuća, pa nema je. Pa šta ćemo sa ovim krovom? Samo pusti to, neka on padne, neka se razlomi u hiljadu komada. I to je dijelo koga? To je dijelo čovjeka neznalice. To je dijelo psa. Ako je ovaj digao krov i ponovo ga spustio dole, pa mu se u param parča ono, razletio, on ti je poput psa koji dođe, nešto našljuha, pojede ga pa mu se ne dopade ili se otruje onim što je pojeo i šta, jednostavno to poslije povrati. Jednostavno to poslije povrati. Takav je neznalica vraća. Dođe i kaže nešto i nakon nekog vremena shvati koliko je on štetu naneo svojom glupošću, svojom glupošću i neznanjem i poslije kaže, ja se povraćam od toga, ja sam se pokajao, nisam ja više na tom, Taj na čemu si, odluči već jednostavno. Hoćeš biti na Allahovoj uputi ili ćeš uvijek šta sam sebi postavljati zamke? Musliman nije tako. Musliman sebi to ne smije dozvoliti. Musliman je oštovan, on je pametan, on je pronicljiv. On se trudi da zaradi milost i oprost Ali on se također trudi da iza sebe u zajednici u kojoj živi ostavi pozitivne tragove. i brašo, tako vam Allaha, pitam vas, a i sebe pitam. Kada izlazite ulicom ovog vašega grada, u životu nigdje nisam vidio manju čašiju, da ima više, e, da je gušće na sebi. U životu nisam vidio toliko ženskog svijeta na jednom mjestu. Nisam toliko kafića vidio i toliko je razbi brige, i ono, potpune totalne rasterećenosti od svega i svačega. To je čudo jedno. Jel da? Zar ne osjećate, zar ne osjećate nemoć u sebi kad hodate u Osjeti moraš ako si vjernik da osjetiš nemoć radi toga, da osjetiš tugu, žalost, da osjetiš neku nervozu. Zašto se to ne promijeni već jednom? Gdje je tvoje mjesto, a i moje s tobom, jel da, u ovoj zajednici, da mi to promijenimo ako Allah subhanahu wa što se može promijeniti. Ti možeš zauzeti svoje mjesto. Vađi ti je da zauzneš svoje mjesto u svemu tomu. Ali kako, gdje i na koji način? Ilmom, znanjem, Znanjem. Ali to znanje nećeš prepustiti samo sebi, prepustit ćeš ga učenijem od tebe, Da ti da smjernice kako ćeš to znanje uzeti. Ali ako nemaš poštovanja prema čovjeku koji je učeniji od tebe, gospodar Bisovanova tela neće dati privilegiju šta? hvatanja tog znanja. I vjerujte mi, braćo, vidio sam u životu ljude koji poštuju učenjake, ali nisu da kažeš nešto ekstra, ekstra, genijalno ono raspoloženo. Gospodar im Zuhanova sada možda, kažem možda, zbog toga da, da shvate to znanje, da budu iskreni u njemu i da veliki haj sami sebi do, dobave, a i veliki haj i za sebe posije. Pa musliman je takav Allah Kao jedan lijepi cvijet lijepo miriše, tako. I kada onaj vetar, kada ga sa desna snijeva, jel da, pa onaj njegov polem rastera, polem kažete i vi, jel tako? Rastera onaj polem, pa na drugom mjestu e, poraste, jel da, pa ponovo tamo izraste, pa lijepe je boje, lijepo je mirisa, duplo da se ljudima. Takav treba biti vjernik, subhanallah i A neka ovi, hata i zalem jufti ali meni teka da u rusen džuhala, i sve dok ne ostane učenog čovjeka, pa će ljudi preuzeti za svoje vođe neznalice. Pa to je taj period u kojem mi živimo danas. Da su vođe muslimana bili znalci, da su bili učenjaci, da su bili iskreni ljudi u vjeri Allaha subhanahu pa gospodar bi sigurno dao beričeta. Sigurno bio, bi dao beričeta. Ali neznalice upravljaju umetom, pa dalu, te bi pa dalu, pa zato kada ljudi pitaju, ovi će bez ikakvog znanja davati petve i odgovore, pa će i sebe i druge odvesti u zabludu. I sebe i druge odvode u zabludu i šta? I jedni i drugima pripremaju neke karakteristične društvene slike, gdje su šta? Gdje su samo luk i voda u ovom društvu u kojem žive. Zar je moguće da musliman ne može biti nešto bolje od toga? već samo jedan običan, onaj e, obična, običan vjetar i magla, jel da? Zar je moguće to? A mi kažemo da šta, da će gospodar Subhanahu wa pomoći o, ovu vjeru uzdizanjem, e, uzdizanjem i uzdići će preko određenog tipa ljudi. E pa kako ne možemo onda sebe da u svemu tomu pronažemo? Jel da? Možemo pronaći samo iskrenošću i znanje, Iskrenošću i znanje, jer na taj način ćemo posle poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prepoznavati bez ikakvog problema. Šta znači da prepoznaš poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Da prepoznaš istinu sa kojom je on postao. Pa i u dotičnom trenutku čak i da ti ne dođe neki učeđen da ti to pojasni u detalje, ako si iskren, gospodar će dati da šta? da ti poznaš u dotičnoj meseli svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi To je način na koji će on postupiti. To je način na koji je on već postupio. I vjerujte mi, to se desilo, vraćamo. Ali ne u onom verviškom domenu, ah, mi gotovo, sad će, mi smo ti, sad ćemo mi da letimo, razumiješ, nikakav problem Ne, nego da ti iskreno vjeri gospodara Subhanahu da znaš metodologiju djelovanja Muhammeda sallallahu alaihi wa i kada iskušenja navale kao stihija, kao poplave, da šta? Da čak i ako ne prepoznaš karakteristike i svojstva tog iskušenja, gospodar će te svojom milošću sačuvati toga. Gospodar će te svojom milošću šta? Sačuvati, sačuvati toga. Sigurno vam, takvi su bili ashabi, takvi trebamo biti i mi, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Kad brže Allah, koliko ima tamo vati? Allah će se 35 minuta, jel? Znači, vjernik je dužan, dužan da traži oprost od gospodara Kaže poslanik alihi sratu sram, inni le astafiru Allahe fi jovmi ekstera min seberine Ja tražim oprost od svoga gospodara u jednom danu više od 70 puta. 70 različitih stanja u kojima se i legislatorstva nalazi u borbi protiv šejta. Ono što će sačuvati din, ustrajnost, iskrenost i ubježenost u Allaha subhanahu wa ta'ala kod vjernika, znate šta je to? Postojanje traženja oprosta od uzvišenog Allaha. Jer čovjek nešto čini, čovjek nešto radi, negdje pogreši možda će neka greška biti povod njegove zabude. Bog oprosta koji traži od gospodara Subhanahu Tala, gospodar će ga sačuvati tog belaja. Gospodar će ga šta? Sačuvati tog belaja. Zato je poslanik Ali Sram tražio od gospodara da mu pomogne i da ga ne prepusti samom sebi nikoliko treptaj oka jedno treptanje oko koje nam je svakodnevno, uvijek nam se dešava i tako dalje i tako dalje. I nismo svjesni toga kada trepćemo, kada ne trepćemo. Zato trebaš tražiti od Allaha pomoć. A šta misliš o velikim stvarima O velikim, stvar, velikim stvarima dina koji se direktno tiču tvojeg završetka na Allah subhanahu wa ta'ala molim da se smiluje i otkrije nam i otvori nam puteve njegove upute i shvatanje sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا نعرف عتبنا نمشي دربا على دين وإيمان البنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب لا تتبقى تشكري منك وصاري تبقى الله نصيحتي واحد i s obzirom da nije da se ovaj nema ovako prilika da se što češće družimo, zbog toga i ja reći par riječi, par nasihata, par savjeta. Inače, normalno, ne vara se i pretjerivati čak i ovim stvarima. I ashabi radijallahu anhum, kao što kaže Abdullah, Abdullah, Abdullah ibn Umar, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أياما كراهية السآمة علينا الله poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi nas znači, s vremena na vrijeme savjetovao, govorio. Znači, ne bi znači, svaki dan držao predavanje. Kerahijete se ameti alejna. i boja da nas ne bi obuzela, dakle, da nas ne bi obuzela do sada. Pa, s obzirom rekao da su i moja braća već prije mene dosta toga i rekla, neću puno duliti. E, nadovezim se na jednu stvar, znači moj brat Izet, Allah mu dao svako dobro, vam je govorio o esbabima, razlozima upute dodat ću još jednu jako bitnu stvar, a to je da je min asbabi al hidaje talabul hidaje, da je od sebeba upute traženje upute. Da je jedan od bitnih, dakle, sebeba upute traženje upute, Uput, da se uputa traži od Allaha dželle ala. I zato vidimo e, draga braćo, kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da svaki put kad stanemo pred njim uzvišnim subhanahu wa ta'ala, da mu dovimo za hidaju. Ihdina sirata al-mustaqim. Ova dova koju svakodnevno musliman ponavlja u svojim namazima. Ihdina asirat al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. To je dakle jedan od glavni sebe, glavni sebe al-hidaje da čovjek traži al-hidaje. Da čovjek traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga Allah žele vala uputi na pravi put. Ovo je bila i dova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada bi odpočinjao svoj namaz ova se dakle dova e, posebno prenosi kada bi otpočinjao noćni namaz, da bi otpočinjao sa dovom gospodaru Mikail, Džibrila, Mikaila, Israfila i tako dalje, pa bi dovio uputi na ono na čemu su se ljudi razišli, oko čega su se ljudi razišli po pitanju dakle istine, to je uputi na istinu. Ihdini li mehtulife fihi min al-haq, inneke tehdi men teša'u ila sirati mustaqim. Uputi me ka onome oko čega su se ljudi različili po pitanju istine, doista si ti taj koji upućuje na pravi, na pravi put. Dakle, i Allahu poslanik sallallahu je dobio za uputu, a postupak poslanika sallallahu alaihi vseleme je dakle, e, Allahu poslanik sallallahu je to uradio da bi između ostalog i poučio svoj ummet, jer mi Allahom poslaniku sallallahu alaihi vseleme imamo divan uzor. Toga nemojte zaboraviti dobu Allahu subhanahu wa ta'ala upućivanje dove Allahu dželle ve ala da nas Allah subhanahu wa taala prije svega uputi na uputi na pravi put, uputi ka istini. Allahumma arina al-haqqa haqqa, kao što su selefi dovili. O Allahu, prikaži nam istinu istinom. Daj nam, daj nam dakle da istinu vidimo istinom. Samo to ne. Zašto? Zato što je puno oni koji vide istinu, draga braćo. Ali se zbog ovog ili onog razloga ne prihvate istine. Pa zato dovolj, haqqa haka haka, ti ba i podari nam da je slijedimo. Dakle, nije samo da vidiš istinu. za rebu Džahnu nije vidio istinu. za rebu Talib nije vidio istinu. Ali nije mu bio da taj risk. To je rizik. Dakle, davanje, da, dati nekom uputu, to je risk. To je najveći risk na ovom dunjaluku. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala podari risk upute. Dakle, i ovi ljudi su vidjeli hak. da nije sam Abu Talib rekao poslaniku sallallahu alaihi sallam, Govore da, da nije Korejšija, da se on ne boji kako, tako će ga kritikovati i sramotiti što je napustio vjeru svojih predaka, kaže ja bih obradao svoje oko prihvatanjem Islama. Dakle, spoznao je istinu, ali nije mu, bilo da, da, bio dat ovaj risk, risk prihvatanja upute. Spo, vidio istinu, ali dakle nije bio od onih koji su slijedili istinu. I zato kada dovimo, dovimo da nam Allah prikaže istinu istinom i da nam olakša njeno da nam olakše njeno slijednje. Ibn Qaim Allahu, ta'ala draga braćo govori u jednoj svojoj knjizi o esbabima, razlozima radi koji čovjek kreće s pravoga puta, radi koji čovjek neće da prihvati istinu. Pa spominje neki 16-17 razloga. Da li je to dakle dunjalu, zbog svoga dunjaluka, pa navodi primjere određeni dakle kršćana, odredi njihovi dakle, sveštenika koji ne žele ostaviti, poznali su istinu, poznali su da je islam prava vjera, ali ne žele zato što imaju dakle e, ugledan položaj, mjesto, dato im je dunjalu kao strane oni koji slijede i zbog toga ne žele primiti uputu. Neko zbog ovoga, neko zbog onoga, puno tih razloga koji Ibn navodi, a koji su navani'u al-hidaje. Sebe bi dakle da se čovjek ne prihvati upute. Stoga dova Allahu dželle da nam Allah subhanahu wa ta'ala istinu prikaže istinom i da nam olakša njeno slijedjenje. I da nam s druge strane el الْبَاطِلَ بَاطِلَ Da nam batil prikaže batilom, da nam neistinu prikaže neistinom. Samo to, opet ne samo to, već da nas, da od onih koji su što, dalje od tog batila, što dalje od te, od te neistine. To je dakle dova, draga braća, koji dosta često trebamo uputivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Posebno u ovom vremenu, u vremenu iskušenja. Ovo je dakle vrijeme fitni bez ikakve sumnje. Bez ikakve sumnje. Vrijeme o kojem nam je govorio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vrijeme dakle ovih takozvanih varljivih godina koje je najavio Allah poslanik sallallahu alaihi wa kada će dakle onaj koji govori istinu biti smatran lažovom, a onaj koji laže biti smatran od onih koji govore istinu kada će onaj koji je povjerljiv biti smatran od onih koji varaju, koji obmanjuju, a onaj koji je varalica biti smatran od onih, od koji su povjerljivi i tako dalje i tako dalje. Dakle, nesumnjivo živimo u tim vremenima, živimo u, ovim, u tom vremenu koje je nagovijestio Allah poslanik sallallahu alaihi I istog razloga nam je dova i kako potrebna. Dova Allahu dželle vala da nas Allah subhanahu wa uputi i zatim opet nakon toga da nas Allah dželle vala usvrsti, da ga vraća jer koliko je onih koji su bili na uputi, ali nisu ostali na njoj. Koliko je onih koji su spoznali istinu i prihvatili se istine, ali nisu ustrajali u njoj. Nisu ustrajali, ustrajali u njoj. I zato neki šejhovi kada govore o šehadu la ilaha kažu zaseban šart spominju el da čovjek ustraje na šehadetu. Iako normalno ovaj šart potpada po druge šartove, ali neki ga zasebno izdvajaju. Zbog njegove dakle bitnosti. Pa kažu, jedan od tih šartova jeste, je li stiqame, febad, u smislu da čovjek istraje na tom šahadetu sve do zadnjeg momenta u kojem dolaze meleki i donose mu'minu vjerniku radosne, a, a, radosne vijesti. Dakle, el I zato, kao što reče jedan od šehova iz e, Saudije, poznati muhaddis, šejh Abdullah Sa'ad, hafizahullahu ta'ala, e, pa govori, braći, Kaže, dosta braće kad uđe u zatvor, oni zove Allah subhanahu ta'ala da ih Allah izbavi iz zatvora. Ne, kaže, kad padneš u takvom momentu, dovi Allah da te Allah učvrsti. Jer kaže, puno je onih koji su izašli iz zatvora, ali nisu ustrajali. Zatvor ih je dakle promijenio. Došlo je do određenih skretanja, ustupanja i tako dalje. Zato nemoj da prva stvar, prva briga, kad upadneš da bude dova, Allahu izbavi me. Allahu učvrsti me. Dakle, glavna dova koja treba biti jeste da te Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti, a zatim nakon toga neće ti škoditi. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti, neće ti škoditi, pa makar i duže vrijeme ostao dakle u tom zatvoru, u tom mjestu i tako dalje i tako. Ili vjerovjesnici, salavatullahi wa salamu alaihi, su bili dakle prije nas zatvarani i dobri ljudi, i ashabi, i oni nakon njih, svi su oni bili i neki od njih su bili zatvarani, neki od njih su bili ubijani, neki od njih su uh, podnosili druge e, vidove dijete i tako dalje, ali to je Allahova džele vala vjera, draga brata. To je Allah subhanahu wa ta'ala put kojeg Allah subhanahu wa ta'ala uh, odredio svojim evlijama, onim dakle koji žele Allaha i onaj i onaj svijet. Ali nagrada je zato s druge strane ogromna. A to je džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato što više žrtvovanje za Allahovu vjeru, stoga je dakle i veća nagrada kod Allaha dželle ve I zato kaže Allah subhanahu wa "Nisu od vas, nisu isti od vas oni koji se bore i oni koji sjede." Neće Allah subhanahu wa taala izjednačiti one koji se bore za Allahovu dželle ve vjeru i one koji se sjede, koji su vjernici, ali ne rade za Allahovu dželle ve vjeru, ne bore se za Allahovu subhanahu wa vjeru. Njih dakle ove dvije skupine nisu nisu dakle draga braćo iste. Da se ne udali dakle mnogo od teme. To je dakle dova, stvar o kojoj, sam dakle posebno htio, e, na kojoj sam posebno htio dati akcenat, a to je da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijedjenje, a da nam batil prikaže batilom i učini, nam, učini nas što dalje od njega i da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u Allahovoj u ala vjeri. Draga braćo, čovjek kada pogleda danas imate ljude, šejhove, autoritete, draga braćo, koji su skrenuli sa huda, sa menheđa na kojem su dakle bili ranije. I onda čovjek kada vidi te takve situacije, ljude koji su spoznali istinu, koji imaju mnogo, mnogo većeg, većeg znanja nego li mi, čovjeka dakle bez imalo sumnje obuzne strah. Jer je srce u Allahovim žele vala rukama. Allah subhanahu wa ta'ala ga okreće onako kako on, onako kako on hoće. Stoga čovjek treba osjećati strah da mu Allah subhanahu wa ta'ala sebebom njegovih grijeha ne okrene dakle njegovo srce sa istiqameta u dalalet, sa ustrajnosti u skretanje, sa imana u kufr, sa sunneta u novotariju i tako dalje i tako dalje. I zato vidite vjerovjesnike, salavatullahi wa salamu alaihi Ibrahima alaihi salam pa, pa dovi u ođnubni u abenije en na'bud al asnam. Pa sačuvaj mene, moje sinove, moje potomstvo da obožavamo kipove. Ibrahima alaihi salam dovi drago braćo ovu dovu. Ibrahim, a.s. A ko je dakle Ibrahim, a.s. Halilullah, ali pored toga dovi Allahu ala, da ga Allah sačuva obožavanja kipova, obožavanja kamenja. Mi kad kažemo, odmah na to pa... Kako ćemo mi obožavati kamenje? Kako mi obožavamo? A Ibrahim, Halilullah, dovi Allahu ala, da ga Allah sačuva obožavanja, obožavanja kamenja. kamenja. zato kaže Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Ena la ahmilu hemme الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء Ja ne nosim brigu uslišanja. Ja nosim brigu dove. U smislu, mene, ja, e, e, mene, ja ne, ne razmišljam o tome da će mi Allah subhanahu wa ta'ala uslišati. Već ja brinem da mi Allah da da dovim. Jer kad mi Allah da da dovim, želi da kaže, kad mi Allah da da dovim, onda će mi Allah dati tu stvar. Dakle, ono što mene brine, jeste da mi Allah da da dovim. E čim ti Allah da da dobiš za neku stvar, onda znači da će ti Allah subhanahu wa ta'ala dati tu stvar. Da će Allah podariti. Koliko mi često dobimo Allahu dželle za uputu, a Allah dželle za ustrajnost. Allah dželle vala nas tome poučava. Kaže subhanahu wa ta'ala, govorit će svojim robovima da oni uče kako? Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadejtena, wa min rahme. Gospodaru naš, nemoj skrenuti naša srca s pravoga puta nakon što si nam ukazao na pravi put. Bada i hadejtina, nakon što si nas uputio. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَ I podari, podari nam milost od sebe. Inneke entel wahab. Ti si taj koji obilato daje, koji obilato nagrađuje. To je dakle dova Allahovih pokornih robova, Allahovih učenih robova. Allah subhanahu wa ta'ala poučava kako i na koji način da dobijemo njemu uzvišnost.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I a Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltol.com Soba put vjernika. الكريم عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني رحل الهزابر عن الحياة مفارقا دنياه دنياه لم يرك لعيش فاني خطاب حقا قد Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu. kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faktu. Islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downladen arhiva, Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. حسن الفجر بلوجا أبناء عراق لا تهنوا وصمودا أولاد العوجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت Posjetite nas www.stazomislama.com i www.esunne.com دين الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى www.paltal.com Soba put vjernik بصراخ الطفل لما بيته أضحى ركام صرت أستجدي سحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تقي الحمام وأنا في القدس Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istinu pred nepravednim vladarom www.paltal.com Soba Put vjernik.